الهجوم بدأ فجر يوم الأحد وانتهى باقتحام البلدة بعد الانفجارات الأخيرة التي ضربت مدينتي مانشستر ولندن لديها آه، تكتيكات خاصة في القتال في أوروبا الدولة الإسلامية قد يستخدم في هذه الهجمات إطلاق النار العشوائي Әбді içideki dünyadaki yeniliklar. Amerika tağuti Trump Erdoğan'ı Amerika ve Türkiye güçleri arasında tokunuş yüz berişten agahlandırdı. amerika tag'uti tramp musha haftaning boshlarida turkiyaning suriyaning shimolidagi askariy yurishini cheklashga safarbarlik qildi va amerika kuchlar bilan turkiya kuchlar orasida to'qnash yuz berishdan ogohlantirdi turkiya tog'uti erdo'g'an o'zining suriyaning shimolidagi askariy yurishni minbishga qadar kengaytirganligini aytdi minbish bo'lsa afrin shahrining sharqiga yuz kilometr yiroqlikdagi murtad pekikining kontrolligidagi bozor u yana bir qadamda amerika kuchlarini shu yerda xatarga uchratdi va yana suriyadagi birlashgan davlatlar tashkilotining planiga tahdid ko'rsatdi oqsaroy bayonotchisi mununlarni bayon qildi amerika raisi turkiyaning askariy yurishlarini cheklashni va oshirmaslikni va avom fuqarolarning yorilishining oldini ilishga safarbarlik qildi Түркияның әрқандық қандақ Америка вә Түркия күшілер арсыда тоқыныш жүз берішінің алдыны еліш керек. Америка Русияға болған кен айтты. Сәлиби Америка Малия министрлігі сейшенбі күні Русиядегі юқур дәрежелік тижаратчыларының тізімдікіні илан қылды. Бұларының әмісі Кірмілін сарайда нұпызлық кішілер болып, олар мұшы дөлетнің әң чоң банкісінің мүдірі. va kon boyliqlari korxonasining yuqori darajalik amaldori va tabiiy gaz shirkitining mudiri qatorliqlardir kremlin sarayining bayonotchisi sayshanba kuni e'lon qilgan bayonotida amerikaning kremlin sarayidagi nupuzli kishilarni oshkorlashi rossiya shirkatlarining obraziga tijoratchilarga mas'ullarga ta'sir yetkazishi mumkin va shu tizimlikni e'lon qilgan har bir kishi birlashgan davlatlar tashkilotining dushmaniga aylanishi mumkin ekanligini e'lon qildi va yana shularni qo'shib qo'ydi rossiya amerika o'ttiri qo'ygan embargoni ijro qilmaydi shimoliy koreyami mushuning ishida rossiya faqat yaqinda birlashgan davlatlar tashkiloti bexatarlik ishxonasi o'ttirib qo'ygan embargoni ijro qiladi amerikaning embargosini e'tirof qilmaydi amerika rossiyaga qarshi yangidan ilib borgan har qandaq embargo moskva va vashington o'ttirsidagi munosabatlarni yomonlashtirishga ilib boradigan vayron qilg'uchi xatardir angliya mudofaa ministrligi rossiya bizning iqtisodimizni ziyonga uchirtish uchun necha minglagan kishilarni o'ltirish uchun tirishyotidi Salibi Angliya mudofaa ministri Jafil Williamson Rossiya Angliyaning iqtisodiga necha minglagan kishilarni o'ldirish harakati nomi ostida ziyon yetkazayotdi dedi. Va yana ular nima uchun davlatimizning tok punktini kuzatdi va rasmga tortdi va nima uchun tok va energiyani yuqur ko'taradigan tor ulanma sistemasini kuzatib turdi va yana shularni ta'kidlab o'tdi. Siz bu ish harakatlarini keltirib chiqargan ishki omil va sanoat buzg'unchilikning doirasini xiyol qilsangiz ularning qilmishlari bo'lsa qalaymqonchilikni paydo qilish va chekinishni keltirib chiqishdir va tovandagi so'zlar bilan so'zini oxirlashtirdi bu bo'lsa hozirgi vaqtda davlatlar uningga yuzlandi deb qaraydigan haqiqiy xatardir yana bir tarafdan salbiy rossiya kirmilin o'zlarining g'arbning ishlariga aralashganligini inkor qildi va munolarni dedi haqiqatan shu yerda birlashgan davlatlar tashkilotiga va yevropaga muhtoj bo'ldigan rossiyaga qarshi turdigan dushmanlarcha asabiylik holati bor va o'zining bayonotlariga shularni qo'shib qo'ydi angliya mudofaa ministrligining bayonoti uning aqlga uyg'un narsalarni tushunish iqtidorini yo'qotganligini shundoqla mantiqqa uyg'un narsalarni bayqash saviyasining yo'q ekanligini oshkorlab berdi Suriya haqqında sözləşiş yığınının fəaliyyətləri Soçidə axırlaşdı. Suriya haqqında sözləşiş yığını mürtədlərdən neçə yüz digərləri onunla qatnaşqan yıpıq yığın şəkildə bir qanç gün davamlaşqandan keyin həftənin birinci günü Rusiyanın Soçi şəhərində ayaqlaşdı. Yığınğa qatnaşqıçılarının köpüncüsü Nusayriya nizam güclərinin dostları və onların bəzisi bolsa Türkiyədən yardım aldığan öktüçülərdir. yig'in bo'lsa islohot qonuni atalg'usidagi bir hay'atni shakllantirishga birlikka kelib oxirlashdi haftaning birinchi kundagi atdiganda yig'inda orqa tarafdan ba'zi o'rtaq qarshi turg'uchi murtatlar nuseriya nizom kuchlarini tunishni o'z ichiga olgan yig'in shuarlarining ba'siga e'tiroz bildirib varang churun qildi Ondan ular Rossiya mas'ul bo'lib o'tkazgan bu yig'inning oxirlashganligini e'lon qilgandan keyin aerodromda 14 soat atrofida turgandan keyin Turkiyaga qaytib ketdi. turkiya qo'shinining halabga kirgandan keyin chekinib chiqishi va afrin jangini davomlashtirishi tashviqot vositalari turkiya armiyasining seshanba kuni halabni janubiy qishloqlardagi o'zining kuzatchilik qildigan nuqtalarini mustahkamlash uchun suriya ziminiga kirganligini oshkorladi qo'shin o'zlarini chekinishga majburlab qo'ygan nusayriya qo'shini tarafdan bo'lgan to'p qurol bilan to'sqinlik qilishga uchurmadi qo'shin chekinib chiqish jarayonida bir turk askarining o'lishini va yana ikkisining yaralanishini keltirib chiqargan pistirma mashina hujumiga uchirgan manbalar uning orasida tankimi bor 75 dan ko'proq askariy mashinaning qalaymuqanchiligini besiqtirish ittifoqiga ovoz qo'shib alabning janubiy qishloqlaridagi talays rayonidagi 4 kuzatish nuqtasini mustahkamlash uchun alabning janubiy qishloqlariga kirganligini bayon qildi va yana qo'shin kafrolchisini yezisidan murtad tahrusha mayitining yetakchiligida va f 16 tipliq aeroplanning mudofaa qilishi bilan alabning janubiy qishloqlariga kirdi qo'shin chekinish jarayonida atorib bozirining atrofidagi pistirma qo'yilgan mashina portlab turk askaridan birisi o'ldi va ikkisi yaralandi askarlarning to'shish mashinasi va birovnik mashinasi ziyonga uchirdi jang suriyaning g'arbiy shimolidagi afrin shahrida salibiy turk askari va uning murtad sahvatlaridan bo'lgan ittifoqdoshlari bilan murtad bekikkining o'ttirsida yili ham davom qilayotdi murtad turkiya mudofaa ministri nuriddin jankirining mo'lchar qilishicha ikkinchi haftalik jangning oxirlashish natijasida murtad turkiya askarlaridan yigirma to'qqizini o'lganligi va murtad bekiki askarlaridan olti yuz qirq to'qqiz murtadning o'lganligi e'lon qilindi